็ในบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะ อยู่กับธรรมชาติ มืดมืดนะ另外一种境界跟自然自然界之中，就是暗暗的、黑黑的。มันอาจจะมืดบ้าง อาจจะไม่คุ้นบ้างนะ แต่ถ้าเราเรียกว่าทำใจให้เรียกว่าให้สงบเนาะมันก็จะอยู่กับเขาได้อย่างเรียกว่าโอ้ดีมากมากเลย那如果我们能够跟自己的心在一起，虽然是黑，但是非常的好。ที่จริงธรรมะนะ ในแง่หนึ่งก็คือความเรียบง่ายของชีวิตเราเนี่ยแหละเ其实 法呢，非常的简单，在我们的生命之中，就是非常的简单。嗯，他要用到，ความเป็นจริง呐，ชีวิตเราก็จะพบความสุขได้ง่ายมาก。那如果我们接受实相，那我们的生命呢，就很容易，哎，就是遇到这个，嗯，พบความสุขได้ง่าย。 就是哎，我们的生命之中就是幸福快乐，就是非常的容易。ใช่ไหมอย่างไฟดับก็ดีนะสายตาก็จะไม่ต้องมองอะไรมากอ่า就像现在那个没有电一样的，我们的眼睛就不用看的那么多。ฝนตกนะก็เพราะดีนะก็สนุกดี 下雨啦、雨这个雨声呢也非常的好听，很好。หรือแม้แต่ปฏิบัตินะถ้าจะมองในแง่ดีนะ มันก็มีอุปสรรคบ้าง มันก็ดีแล้วนะอืมเเรร่า我们用功修行呢啊会呃这样呢就非常的好ภาษาไทยนะมันมีภาษิตประมาณว่า มารไม่มีนะบารมีไม่เกิดใช่ไหมมาคืออะไรทั้งออออเอ่อ就是哎，在泰语来说呢，就是说，哎，毛没有，哎，就是，嗯，有善知识。

就是魔王不可以升起的，智慧就升起如果没有魔王的话，我们就没有办法有智慧、有波罗蜜升起。嗯。嗯。我把它。คืออุปสรรคต่างๆ หรือว่าปัญหาต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันทำให้เราเกิดความเข้มแข็ง เกิดบารมีมากขึ้นนะ 哎，因为有，嗯，因为有这样的许许多多的这样的境界出现，就使我们的智慧升起，我们的智慧升起，那么我们哎心的力量就越来越具足。อย่างเช่นเรามาอยู่ที่อาสมแห่งนี้นะอาจจะไม่สะดวกเหมือนที่บ้านเราบางกุดก็ไม่มีไฟบางครั้งก็ต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันกับเพื่อนอีกหลายคนต้องรอ 嗯，就像我们在这道场一样来，到这里里里啊，啊，或者跟我我我们们们家家家没没没有有有有像那那么么方便些诶房间间，也也电，然后呢，呢，大要要一一起共用个洗洗手刷牙脸需等，所以就给我们有机会给我们来学习。 让我们的心能够平静来稳着หรืออาหารการกินนะก็เราก็เลือกไม่ได้นะก็มีอย่างที่ที่แม่ครัวทำให้นะชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะทานได้บ้างทานไม่ได้บ้าง แต่เราก็ยังคล้ายๆยอมรับมันแล้วก็อยู่กับมันได้อ่า就是哎这个哎，换食就是也不 也不跟我们在家里的也不同，因为是居士菩萨供养的，他们做什么我们就吃吃什么，但是有些合我们的口味，有些不合我们的口味，我们都没得挑。但我们呢，哎，能够跟这样的哎在一起呢，这样的哎心里面能够平静呢，哎，已经开。嘿嘿嘿。 <laughs> เืมวเหมือนกันอ่า มันก็เนี่ยมันก็จะทำให้คล้าย ๆ เรารู้จักคล้ายๆ เสียสละมีน้ำใจเออไม่ใช่เนาะมันทำให้คล้าย ๆ เราก็ยอมรับอะอาหารการกินเป็นแบบไหน เราก็ยอมรับมัน无论什么样的口味我们都能够接受嗯คือถ้าเรา ทำตัวง่ายๆนะชีวิตเราก็จะอยู่ง่ายนะ那如果我们哎什么都简单的话，那我们的生命也就很简单了。คือให้มองว่ามันเป็นเรื่องของการฝึกฝนเรื่องพัฒนาตนเนาะ因为我们要哎把它当做是一种训练的机会。嗯，นั้นบางทีมีความง่วงบ้าง มีความปวดเมื่อยบ้าง มีความเบื่อบ้างเนี่ย ถ้าเราอยู่กับเขาได้เนี่ย ไม่ใช่อยู่หมายถึงว่าไปจมกับเขานะ อยู่กับเขาได้ยังฝึกตัวเองได้อยู่เนี่ย อันเนี้ยบารมีเรากำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอ่า就像我们有时候会有困啊，有时候会有痛，会有酸痛，但是呢，如果我们的心能够以这样的哎，就是 呃和平相处的话，那么我们这样的智慧呃、就很容易升起。ปวดก็ดีนะมันจะทำให้เราได้มีขันติมากขึ้นอ่า痛也非常的好那么它可以使我们有忍辱波罗蜜อยู่กับความปวด ไม่ต้องคิดว่า เมื่อไหร่มันจะหายปวดนะเราก็ลองดูว่าเราจะอยู่แบบไหน ให้มันทุกข์น้อยลงให้มันเบาใจอยู่นะอ่า我们跟痛在一起ท但是我们哎心里面升起的时候升起量我们什么时候哎没有这个痛消失了不痛了啊我们就好好的去看这些哎量想心妄念ง่วงก็ดีนะมันจะทำให้เรารู้จักความง่วงง่วงมาก ๆเป็นแบบไหนนะเราจะอยู่กับมันอย่างไรนะ 跟陈也非常的好，他能够给我们有机会给我们去好好去学习认识一下昏沉是怎么样的。嗯，เพราะชีวิตเราอ่ะบางทีเราไม่เคยฝึก เวลาเบื่อเราก็จะหนีไปทำอย่างอื่น เวลาง่วงเราก็จะไปหาตัวช่วยเช่นไปนอน หรือต้องไปทำอย่างอื่นให้มันหายง่วงอ我们的生命就是这样的。 有时候呢，我们厌烦了，我们就逃避了，我们就就不做了。啊，我们昏沉了，我们困了，很困了，我们就跑去睡了。แต่คราวนี้เราจะอยู่กับมันแบบไหนโดยการแค่ใช้เครื่องมือคือกายกับใจนี่แหละในเป็นตัวช่วยเราให้มันอยู่กับมันได้但是呢，我们现在要怎么做呢？我们只是依靠我们的手手动了啊。 手动了，我们知道了，我们就可以跟他哎在一起了，就是和平相处，不是不是掉在里面啊，不是陷进去。ใช่ไหมแต่ก่อนบางทีเราเบื่อเราก็ไปหาฟังเพลงหาอะไรกินหาเพื่อนคุยเพื่อให้มันหายเบื่ออืม哎，是不是我们过去是这样？我们心烦、样烦的时候，我们就会去 找朋友来聊天啊，或者去听听音乐呀，听听诶歌曲呀，嗯，来解决这个问题。那我们就来学习看一下，知道自己的心样滑，然后我们就可以诶，以看到诶与他在一起。 和平相处没什么，心缓了心也没什么。ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะต้องเรียบร้อย ทุกอย่างมันจะดีพร้อมสงบนะ啊，来ย用功修行了以后，不是说每一样都是那么如意的，不是那样，什么都是好。แต่ที่จริงเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยแหละเห็นกิเลสที่มันแสดงตัวตนขึ้นมา 其实呢，我们就是看到看到那个诶烦恼习性，诶烦恼习性成像出来给我们看到。嗯，เพราะการภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการชำระจิตใจให้สะอาดขึ้นอืม来用功修行呢，只是来诶净化我们的心，让我们的心越来越干净。ไม่ใช่เป็นเรื่องความรู้แบบฉลาดแบบโลกโลกนะ 不是像在世间一样的，哎，学很多就很聪明那样，知道很多。แต่เราจะทำไงให้จิตใจ เรียกว่ามีความรู้ตื่นเบิกบานขึ้น那我们要怎么样做让我们的心呢？哎，就是有喜悦，哎，就是清安自在。บางทีก็อย่างที่บอกว่าบางทีภาวนาไปนะ เห็นกิเลส เห็นตัวตนเห็นมานะ โอ้เกิดขึ้นเยอะเลย อืมเรเอ诶一诶越用功呢，我们就看到自己的诶烦恼习性就越多，看到我执我大就越多。ทำไมมันไม่สงบ คิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วสงบ คิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันจะต้องไม่คิดมากอันนั้นเพราะเราคิดผิดอ่า我们诶会在想为什么我用功以后呢诶心不安静心不宁静啊 哎，为什么会那么多烦恼？因为那样，哎，想到用功以后，心就会越来越安静，越平静。那样想就错了。嗯。แต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วพอเข้าใจนะมันจะเห็นว่าที่จริงไอ้มันไม่สงบนะมันก็ใจอันนึงแต่ไอ้ตัวที่รู้เนี่ย มันก็สงบในการดูอยู่อ่า其实我们也会用功的话 哎，我们越来越了解的话，我们就会看到，哎，那个不，哎，不平静、不安静的心，它是一个，它是一一个，然后有另一个在知道，在看到不安静、不平静的心，那那一面就是安静的，就真正的是，哎，平静、宁静的。心，如果它有烦恼，它就会有烦恼。 มันไม่เป็นกับกิเลสนะ啊，心里面呢有烦恼升起来，哎，有烦恼升起来的一面，那是哎另一个，就是一个啊，然后有另外一个心，真正的心在看到这个烦恼升起。เนี่ยมันมีจิตที่มันไม่ทุกข์ก็มีอยู่ไอ้จิตที่มันจะล่อให้เราไปทุกข์มันก็มีนะ啊，我们的心有不苦，有不苦的心，真心不苦。但是有 还有那个妄念的心，它来骗我们，哎，骗我们去苦。ถ้าเราลองจับถ้าถ้าเราจับหลักได้นะโอ้พอเรากลับมารู้สึกตัวนี่จิตก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะ那如果我们我们的根基修得很好的话，我们当我们有节制的时候，哎，马上它就回来了。จิตเป็นปกติแล้วเอิ่ม มันก็ถูกแล้วนะอ่า我们的心平常了正常了就对了แต่มันจะไปหลงอีกอ้าก็ไม่เป็นไรก็ธรรมชาติอย่างหนึ่งหลงไปแล้วเราก็กลับมาใหม่但是呢我们又迷了心又再次迷失了没关系这是很自然的哎再重新回来知道就好了เราก็ยังมีกายเนี่ยแล้วก็พลิกมือเล่นๆอ้าวจิตก็กลับมาแล้ว มันก็ออกจากความคิดชั่วขณะหนึ่งแล้วเนี่ย ถูกต้องแล้ว อืม我们还有这个身体，我们哎像网的一样来知道，哎心离开了，哎没关系，哎又回来了。มาถึงง่วงอยู่ก็ไม่เป็นไรเอ๊ะถึงง่วงเราก็ยังเคลื่อนไหวได้อยู่นี่มันก็ยังเรียกว่ามีเครื่องอยู่ มีตัวอยู่ในความง่วงก็ยังอยู่ได้อืม我们虽然昏沉了，很困了， 但是我们的手还能动，还在做什么动作？没事的，哎，你就是昏沉的，也一样的，同样还可以。จะเรียกว่าเราสามารถไม่ทุกท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไม่ทุกข์ก็ได้อ่า假使我们有许许多多的烦恼也好，哎，也没关系，因为我们可以做到不苦。 เนี่ยคล้ายๆฝนตกนะ เราก็มีศาลา เราก็มีที่พัก เป็นที่หลบฝน เราไม่ต้องไปตากฝนนะอ่า就像下雨像在下雨了一样也没关系因为我们还有这个大殿哎可以避雨哎所以我们不不用被雨淋จิตที่หลงอ่ะ ก็เหมือนเนี่ยเราก็ออกไปจากศาลานี้ไปเล่นกับฝนนะลืมตัวละเมอออกไป ตากฝน啊，我们的心就是这样的，就是哎，我们忘记了，忘记了自己就出去了，跟去跟以往，在外面去淋雨去了，哎，以为忘身了自己。แต่จิตที่รู้สึกตัวก็เหมือนก็กลับมากลับมาอยู่ในศาลาตรงนี้นะมันก็ไม่เปียกฝนแล้วนะ那当我们心有了觉性了，我们哎。 在外面被雨淋一会，我们就回有了决心就回来了，回到这大殿上来，又不会被雨淋了。แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ศาลาตลอดเพราะกลัวฝนกลัวแดดนะบางทีเราก็จะไปแช่อยู่มันก็ไม่ถูกนะอืม那我们也不是说哎去害怕说哎我们不要一直在我们一直想不是说一直我们就在这个大殿上面里面 哎，我们害怕被雨淋，害怕被太阳晒，所以就住在这里面了。不是这样，那也不对啊，不是娘在这里面。เวลามันมีเป็นปัญหาเวลามันเป็นมีอุปสรรคนะ แต่เราต้องอยู่กับมันให้ได้เนี่ยเหมือนกับคล้ายๆบางที เราต้องกลับไปที่พักของเราเนี่ยเราก็เดินถือร่มออกไปอ่า有有时候也不有时候又是诶 无论有什么样的诶烦恼出现也好，我们都没诶不用害怕，因为我们可以这样，我们可以打着雨伞，我们要回去也还可以带着雨伞。ลมนั่นแหละก็คือสตินะที่คอยบังเรียกว่าบังความทุกข์บังกิเลสไม่ให้มันเข้ามาถึงใจนะอ่า这个雨伞呢就是觉性 哎，它可以遮挡住，不要让这个苦或者不要让这个烦恼进入我们的心来打扰我们。เนี่ยเราเดินท่ามกลางสายฝนนะแต่ฝนมันก็ถูกตัวเราน้อยนะหรือว่าไม่ถูกเลยเพราะว่าเรามีร่มแห่งสติคอยบังอมื我们走在路上面，虽然说这个雨伞不能遮挡的风也很多，但是我们哎被雨水淋到的比较少啊。 เนี่ยเราจะอยู่กับโลกแบบนี้ อืม因为以上就是觉性有觉性挡着，所以我们就可以在这个诶世间上呀。คือโลกความเป็นจริงเราหนีไม่พ้นมีคนนินทา มีคนปองร้ายมีคนต่อเสียดเราเนี่ยเป็นธรรมชาติอ่า在这个世界上呢我们没办法去逃避的有人会来诽谤我们，或者诶 มีคนนินทา มีคนปองร้าย ปองร้ายหนึ่งคิดไม่ดีทำไม่ดีกับเรา有人会来伤害我们有人会来诶诽谤我们有人会来伤害我们这是非常自然的在这个世界上呀เราหนีไม่พ้นหรอกนะ我们没办法避免的 พระพุทธเจ้าก็เจอนะ เจอคนตามด่านะเจ็ดวันเจ็ดคืน เจอคนตามฆ่าไม่รู้กี่ครั้งกี่หน佛陀也一样，佛陀也哎也是在这个世界遇到人家去哎辱骂他七天七夜，还有人要杀要杀他不知道多少次。ไม่ใช่ว่าทำบุญเยอะแล้วจะไม่เจอเรื่องแบบนี้นะบางคนไปคิดว่า ทำบุญเยอะเป็นคนดีแล้วจะไม่เจอเรื่องแบบนี้ไม่ใช่นะ不是说你修了很多福报就不用去遇到这样的事情。有些人呢就想，哎，我去多多，哎，修多点福报，然后我就不用碰到这样的事情发生。หรือฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมเอ่อทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยอืม我们来哎用功修行的人 哎，就哎，就遇哎，我就说不用遇到这样的事情。嗯，เจอนะ ก็ยอมรับเลยนะ ยิ้มให้กับเขานะแต่เราก็อยู่กับตัวเองให้ได้นะอยู่กับสติให้ได้我们遇到了碰到了我们哎笑笑的对着啊睡着对着他然后我们可以跟自己在一起แล้วบางทีเจอเรื่องไม่ดีนะ ก็ดีเหมือนกัน มาทำให้เราเห็นว่าใจเราหวั่นไหวมากหรือน้อยขนาดไหน อ่า当我们遇到不好事、不好的事情出现的时候，它是非常好的机会，它可以看让我们看到我们自己的心有浮动有多少。เออถ้าเรายังทุกข์กับมันอ่ะอ่ะก็ไม่เป็นไรเราก็จะได้ฝึกฝนตัวเองมากขึ้นนา 那如果我们还有这样的事情出现，我们还有苦的话也没关系，这样呢我们才有机会来训练，让自己内在里面更加强大。嗯，บางทีเราอาจจะยึดมั่น，啊，something อะไรผิดสักอย่าง，มทำให้เราวางใจผิด，อเราก็วางใจใหม่ซะ，น啊，有时候呢，我们诶执着难凿，诶让我们的心呢诶做错错了。 อย่าง啊，也没关系，我们把它放下。嗯，บางทีด้านความสุข ด้านความสบายนะด้านดีนั่นแหละ บางทีมันยิ่งชวนให้คนหลงมากกว่าด้านทุกข์อีกนะอ่า那如果我们哎就是遇到了哎境界太顺利了哎它很容易带把我们带进迷失สังเกตไหมตอนที่เราสบายเนี่ยบางทีไม่ค่อยคิดถึงเรื่องปฏิบัติธรรมไม่ค่อยคิดถึงเรื่องธรรมะอะไรหรอก เพลินไปกับโลก当我们很顺的时候，我们就没有想过要要来用功，要来修行了，我们就会迷失跟着去了，没有苦。หรือถ้าปฏิบัติแล้วมันสบายมันเพลินนะบางทีก็ทำให้ติดใจอยู่แค่ไปกับมัน那如果用功修行以后呢，也是哎清扬自在很好的话，也很容易很容易陷进去，住在里面。 แต่ภาวนาเป็นจริงนะ ฝึกให้จิตมันเหนืออารมณ์บวกอารมณ์ลบ那真正的用功修行呢，就是要训练我们的心去超越，哎，是种种的境界。ให้เป็นผู้ดูผู้เห็น เห็นมันเป็นนะ แต่อย่าเข้าไปเป็นกับมันอ่า我们训练我们哎去看到它，但不哎但不是进去成为它。 เนี่ยสติมันจะทำให้เราอยู่เหนือ อยู่เหนือขึ้นมานะอยู่กับโรคแต่ไม่จมไปกับโรคนะอ่า我们觉性呢是让我们使我们超越了超越了这个世界而不是住在里面进去เห็นทุกข์นะแต่ไม่เป็นทุกข์看到苦不成为苦เนี่ย เราเห็นกิเลสเรื่อยๆนะจิตมันก็จะสะอาดขึ้นเรื่อยๆนะ 啊，我们呃常常的看到我们的黄老习性，那么我们的心就越来越干净。มันสะอาดเพราะอะไรสะอาดเพราะเรารู้เท่าทันมันเห็นกระบวนการของมันต่อไปมันก็หลอกเราได้น้อยลงนะ呃，什么是呃干净？因为干净呢，我们看到了，看到了习得了习性啊，那么以后呢，我们就不会受受骗的就越来越少，受当的就越来越少。 อาตมาชอบเปรียบเทียบว่าคล้าย ๆ เหมือนกับเรา อย่างศาลาเนี่ยเนาะเดี๋ยตอนเช้า เราก็จะกวาดศาลานะเราก็ตอนนี้เราอาจจะมองไม่เห็นฝุ่น แต่พอเรากวาดศาลาไปเรื่อยเอ้ามันก็มีฝุ่น เยอะพอสมควรนี่นะอ่就像这个大殿一样哎我们现在还没来扫它我们看不到它的灰尘当我们来搞卫生我们来扫的时候 哎，那个灰尘你就看得很明很清晰的，它就灰然起来。ใช่ไหมพอเรากวดทั่วสาราเนี่ยเออสารามันก็สะอาดขึ้นนะจากตอนแรกที่เรามองไม่เห็นฝุ่นนะแต่พอกวาดไปอ๋อมันก็สะอาดขึ้นอ่ากกังาร刚开始的时候哎那个哎我们没打扫之前哎它是脏的当打扫以后呢哎它就越来越干净了嗯เราไม่ได้กวาดเฉยๆเราก็ถูนะผ้าตอนแรกที่ก่อนถู มันก็สะอาดพอสมควร แต่พอถูแล้วอ่ะมันก็ดำเนี่ยแสดงว่ามันก็มีคราบสกปรกติดอยู่ในพื้นสาราเยอะเหมือนกันนี่อ่า我们因为看不见我们没有在没有拖地之前，我们看起来挺干净，但我们拖了地以后，依然的看到，哎，那个地拖黑黑的，很脏。เราก็เหมือนกันแหละบางทีเราก็คิดว่าเราก็เป็นคนดีพอสมควรแหละ เราเป็นคนไม่ไม่ค่อยเป็นคนขี้อิจฉาไม่ค่อยเป็นคนมีกิเลสมากเท่าไหร่หรอก แต่ทำไมปฏิบัติแล้วทำไมโอ้ทำไมมันเยอะกว่าที่คิด我们人也是一样的，我们认为自己哎没什么烦恼，我的心挺好的，很善良啊，哎没有什么嫉妒心啊。但当我们来用功了以后，哎，我们内在就有种种种的这样的心态出现了。嗯。 บางทีเราก็อาจจะไม่ itchá、ว่าเขารวยกว่าเขาสวยกว่าหรอกแต่บางทีเราก็ itchá、ทำไมเขาปฏิบัติแล้วเขารู้มากกว่าเราอ่ะทำไมเราไม่รู้เหมือนเขาเนี่ย。啊，我们哎，或者我们有时候没有去嫉妒人家，人家有钱，哎，有钱有财富有的我们不嫉妒，但是有时候哎，人家用功呢，用的知道的多，就是了解对法的见解哎的多，我们就嫉妒人家哎。 为什么我没有像人家一样อันนี้ก็เป็นความอิจฉาแบบ แบบผู้ดีนะอ่า这个也是一样的嫉妒嫉妒人家好มันก็เป็นกิเลสหลายๆอย่างนะบางทีก็หุดหงิดขัดใจเล็กๆน้อยๆมันเกิดขึ้นมานะ哎有时哎因为有很有许许多多啊各种各样啊有时候里面呢他也会烦躁不安 มามาว่าเห็นพวกนี้นะพวกนี้แสดงตัวตนขึ้นมาแล้วเราเห็นมาว่ามันดีนะอ่า因为有我出现了哎这些出现来了哎非常的好พอเรารู้ทันมันปุ๊บเนะ่ยเหมือนเรากวาดขยะทิ้งเหมือนเราถู มันก็สะอาดขึ้นเรื่อยๆอ่า它出现了我们看到了我们就把它放下很好就像我们在哎在扫地一样的哎 把它扫干净了就好。เพราะนั้นกิเลสเกิดขึ้นมานะนะดีแล้วนะมันจะได้เรียกว่าทำให้เรา มีจิตใจที่สะอาดขึ้นนะอ่า这样的各种各样的烦恼习惯出现非常好那这样呢就使可以使我的心越来越干净แต่ว่าจะเรียกว่านะเห็นธรรมะก็คือ เห็นกิเลสนี่แหละ ก็คือเห็นธรรมนะอ่า 什么是看到法？看到法就看到我们自己内在里面的烦恼习性。เห็นจิตที่มันหลงไปคิดนั่นแหละนะเนี่ยเรียกว่าเราเห็นความคิดนะอ่า看到我们的心迷在妄想里面，我们叫做看到妄念。เห็นตัวตนที่มันแสดงขึ้นมาน่ะมันจะทำให้เราไม่มีตัวตน看到 我大我执出现的话，那么我们就可以诶去超越它，我们就慢慢可以无我。เราจะเห็นว่าที่จริงตัวตนเนี่ย มันเกิดขึ้นมา ทีละขณะเกิดขึ้นมาพร้อมกับความหลง ตอนไม่หลง มันก็ไม่มีตัวตนอ่า这个我呢是来自于我们迷了以后就有我出现，那如果我们不迷的话，我就没有我了。 ตัวตนมันสิ่งที่จิตมันสร้างขึ้นมา แต่ถ้าจิตมันไม่สร้างมันก็ไม่มีตัวตน มันเป็นสภาพอนัตตาอยู่แล้วเนี่ย这个我呢是由我们的心里面去执着，然后出现了我。那如果没有执着这一量的话，它本身就无我。ดูดีๆนะสภาวะธรรมจริงๆเขาแสดงเขาแสดงความจริงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่า 由我们内在的种种状况出现来给我们看，哎。แต่เลียนแต่ว่าสติปัญญาของเราจะมากพอจะรู้เท่าทันมันหรือเปล่าที่ที่จะเห็นความจริงคนนั้น啊，但是我们的觉性是否能够足够看到我们内在的真实相？เนาะก็ให้ตั้งใจฝึกฝนพัฒนาตัวของสุดตัวตัวสตินี่แหละะอ่า 那么我们要认真来训练这个觉知跟觉性。อ่าแล้วเราจะรู้สึกได้เองว่าเออเรามีความรู้ความเข้าใจมีพัฒนาการอย่างไรบ้าง然后我们就能够知道哎哎能够知道哎自己的越哎什么越知道自己的越来越多是否知道了自己越来越多แต่เราก็ไม่ใช่ว่าทำแบบ จะเอานะ เมื่อไหร่จะรู้เมื่อไหร่จะเข้าใจอะไรเนี่ย但我们不是用亿万的去想要我什么时候知道，什么时候的了解。คือแบบประเภททำแล้ว เมื่อไหร่จะได้เลิกทำสักทีแบบเนี้ย ก็ทำแบบ ไม่ค่อยถูกนะ อ่า那如果我们哎是这样想的哎哎什么时候我们会哎有一个好的就是有期待的话那就不对了 ทำแบบมีความพอใจในการทำเนาะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนี่แหละอืม我们要哎满在信心的在这用功然后去看到哎各种各样的出相นะจำไว้นะบาลไม่มีนะ บารมีก็ไม่เกิดนะอ่า那如果我没有魔的话智慧就没办法升起生出来อ่ะพอสมควรแก่เวลาอากาศ 好，到我们一起来练？